та й ми вирішив, зможемо тут дещо для себе використати. Глянув на настільний годинник, ще встигне до приходу соціологів пообідати. Він уже підвівся з за столу і попрямував до дверей, як вони розчинилися, і на порозі став грек. Бувайте здорові, Михайло Йосиповичу, сказав Маринич, я йду обідати, а після того буду в інституті гапана. Зустрінемося ввечері. Будь ласка, смачного. Правда, я хотів би дещо повідомити, щоб ти не нарікав, що я не своєчасно інформую про різні оперативні справи. Маринич насторожився. Він знав манеру грека. Про важливі новини повідомляти начебто принагідно, між іншим. Розказуйте. Король Кароль викликав мене на зустріч. Вчора ввечері до нього прийшов наш давній клієнт голова тобто Степан Марушко, просив терміново виготовити набір відмичок. А голова, мушу тобі сказати, досить цікава особа. Почав лазити по чужих квартирах ще зовсім пацаном, навчаючись у ПТУ. Тоді ми його уперше взяли, завершив освіту та одержав професію фрезерувальника, жив в колонії для неповнолітніх. Повернувшись, обікрав дві квартири і знову потрапив до нас. Утретє його справою займався Гамлет Шурикян. Дуже цікава біографія громадянина Степана Марушка, але я міг би з нею ознайомитися і носити шлунок увечері. Чекай, це ще не все. Так от, повернувшись останнього разу, це десь років три тому. Марушка пішов працювати на вагоноремонтний завод фрезерувальником. Після того жодних виходів на нього не було. Гамлет запевняв, що голови більше не існує. Степан Марушка остаточно виправився. Але виходить, це не так, не зав'язав усе таки. То на чому ж вони зійшлися із Смежинським? Кароль пообіцяв йому післязавтра зробити. Хм але щось не втямив, як ми через це можемо вийти на гастролерів. О, за що я тебе особливо поважаю, то це за прагнення відразу вхопити бика за роги. Я ж не встиг найголовнішого сказати, бо ти весь час перебуваєш. Кароль, звичайно, не зразу погодився, почав скиглити, якого дідька йому на старості років лазити в халипу, він, мовляв, за свій вік уже й наробився, й насидівся. І що він з цього буде мати, і де гарантія, що голова, який вже давно зав'язав і отже втратив кваліфікацію, не попадеться. Якщо попадеться, то коли навіть і не розколеться, все одно високу марку його каролових інструментів міліція одразу опізнає, а йому тепер ні до чого. Тоді Марушкою розповів що до нього несподівано приїхав колишній сусід по нарах у колонії. Запросив у ресторан. Спочатку сказав, що з минулим також покінчив, тепер працює постачальником на одному заводі в Підмосков'ї. Справді, одягнути розкішно, захоплено розповідав Марушка. До Клепарівська приїхав з колегою у відрядження. Той колега також був з ними в ресторані. Коли вже випили, приїжджі ніби між іншим сказали, що випадково натрапили на багату квартиру, яку можна легко взяти. І коли голова хотів би побавитися, згадати старе, то вони можуть за невеликий калим підказати той надійний об'єкт. Варіант абсолютно безпрограшний, треба тільки мати гарні відмички. Пообіцяли навіть взяти на себе реалізацію вкрадених коштовностей і негайно розрахуватися. Ну, Марушкою і спокусився. Тепер ясно. За Марушком встановлено нагляд. Це діло, як каже Петрович, треба розжувати, а поки що й мушу на ходу щось перекусити і бігти в інститут. Перекусити він встиг, а до інституту так і не дійшов. Терміново викликали в обласне управління внутрішніх справ на нараду начальників відділів карного розшуку. Нараду проводив сам Лавренко. Хоча минуло вже більше як рік, відколи Лавренко став начальником обласного управління.